Otsailak hogeita sei ditu gaurko honetan asteartea da eta hau berrion albistegia duzu berriozari albiste emankizuna. Eta ezkabari begira jarriko gara eta ben gaur hasiko baitira mendiari buruzko jardunaldiak berriozarren. Eusko ikaskuntzak eta berriozarko udalak ezkaba mendiaren inguruko jardunaldiak antolatu dituzte biztanleriak mendiarekin izan duen eta du oraindik duen harremanaz hausnartzeko, mendiak duen balioaz jabetzeko, eskaintzen duen guztiaz gozatzeko eta guztiok bere iraunkortasunean lagundu dezagun. Jardunaldi hauen zatirik atako bat, hainbat adituk eskainiko dituzten hitzaldiak izan dira lehena gaur bertan eskainiko du Emilio Majuelo historialari eta irakasleak la gran fuga del fuerte de San Cristóbal 75 años después Izenburupean bihar Carmelo Urrea berrio adituak, el monte Ezkaba izu influencia en los pueblos que los rodean Izenburuko itzaldia emanen du eta ostegunean berriz Carlos Ochoa memoriaren autobusa ekimeneko kideak, ke hacemos con Ezkaba izeneko solasaldia saldia gidatuko du ostiralean bestalde Ezkaba gaineko eraikinak mendeetan ze izan duen bilakaera e, azalduko du mm, e, beste historialari batek, Iñaki Sagredo historialariak hitzaldi guztiak agriatxaleko zazpi terdietan hasiko dira kulturgunean. Eta larun batean azkenik natura eta historia ibilbidea antolatu dute mendian barna Andoni Ropero biologoaren eta Emilio Majuelo historialarearen eskutik eta iruñerriko mintzakide egitasmoarekin elkarlanean. Ibilaldia goizeko amarrietan aterako da lantze luze frontoitik. Eta datozen beste itzordu interesgarri bat, ostegun honetatik aurrera ospatuko diren Andaluziako jardunaldiak dira. E, ka, e, Andaluziako etxea, Nafarroako Andaluziako etxea, berriozarren e, dagoen etxe horrek, e, hainbat ekitaldi, hainbat ekimen antolatu ditu, datozen egunetarako, Andaluziaren egunatik abiatuta, hori ostegun honetan izanen da, baina ostegun honetatik abiatuta, asteburu osoan zehar ere e, luzatuko dira ekimen ekimen Atzo, Jose Gomez Lara Andaluziako etxeko kidearekin eh, izan ginen, Kaixo Berriozar magazinean eta berak azaldu zizkigun ba, antolatu dituzten jardunaldien nondik norakoak. Entzun dezagun. Primero, el día 28, efectivamente, eh, se empezará con, el pregón, eh, la apertura de la jornada con un pregón que en esta ocasión pues lo va a, llevar a efecto el presidente del Parlamento de, de Navarra. también haremos una elección de las damas de honor para, que nos representen durante todo el año en los actos oficiales. Eh, y, habrá también pues una exposición de trajes de flamenca y finalmente pues acabaremos con un vinito español. El día 1 de marzo pues tendremos una charla coloquio eh, a cargo de don Carlos Polite eh, que nos va a hablar de, dentro del mundo de los toros, lo habla de la rivalidad de los viejos toreros, ¿verdad? Eh, en, una charla que se llama se llamará por colleras, que es una frase de entre los toreros, ¿verdad? Y entre comillas, la competencia, es decir, la competencia que tenía entre los lagartijos y toda esta gente, que es un poco donde se va configurando el mundo de los toros que conocemos hoy, ¿verdad? Pues para quitarnos un poco eh, el sueño de la charla, bueno, <laughs> tenemos un concurso de gastronomía también con platos típicos andaluces y eh, habrá un, sus jurados, sus premios y tal. Sí, el día 2 es, por decirlo así, entre comillas, eh, desde un punto de vista festivo, el más importante porque es un acto flamenco, ¿verdad?, de folclore andaluz, en el que eh, participarán pues, todos los cuadros artísticos de la casa y un grupo invitado, que es el grupo Ocray, eh, de Ángel Ocray, y después pues, haremos una cena, eh, cada uno se paga la suya como es lógico, pero bueno, calculamos que nos podemos juntar por pues, 100 personas cenando, ¿no? Y luego el domingo, pues por tradición, <laughs> habrá una misa y posterior a la misa eh, eh, la gente se junta en torno a la casa a la, hora de hacer el vermú, con el coro y tal, que se agita un poquito y bueno, pasamos allí una hora o hora y media, pues bastante, bastante importante. Y luego a mediodía pues, volvemos a hacer otra comida, parecida a la de la cena del sábado, también nos, esperamos juntar 60, eh, 70 o, 80 o 100, yo qué sé, pero vaya, bastantes también, ¿no? Y después de, de la comida, pues es un concurso de sevillanas, en el que participa, eh, los concursos son todos abiertos, participa, la, por la gente de la casa que está bailando y que forma parte de los ballets y toda esta gente. Bestelako kontuen artean, asteazken honetan e, ohiko osoko bilkura eginen du udalbatzak. Ila betero bezala, hileko asteen azken, asteazkenean, otxaleko oiko osoko bilkura eginen da udaletxean, itzordua arratxaldeko sei terdietan izanen da, eta jorratuko diren puntuen artean, 2008ko aurre kontuak izanen dira. Horrez gainera, 2008ko plantilla organikoa, eta publikoaren eskaintza, edo lan publikoaren eskaintza hobesan da, onartuko da, berdintasunaren aldeko manifestuak, manifestu bat ere aurkeztuko da eta bi mozio eztabaidatuko dira. Bata Nafarroako ondarearen aldeko plataformak aurkeztutakoa eta hildo beretik izquierda ezkerria udaltaldeak taldeak aurkeztutako beste bat non onartzen baita Eliza Katolikoaren eta gainerako erlijio konfesioen ondasunen zentsua egitea, baita erakunde hoiek haien ondasunen gaineko hiri kontribuzioa ordain dezaten beharri, beharriozko neurriak ere. Eta aurre eskolara joanen gara orain, hemen gutxia zabalduko baita bertan izena emateko EPEA. Ala da, ostiral honetan izanen da hori, martxoaren batetik ama bostera bitartean zabalik egonen da, berriozarko udalaren aurre eskolan izena emateko EPEA. Argibideak eta eskabide horriak jasotzeko, berriozarko udaletxeko atondora jo behar duzuek, ala berri kaleko zazpigarren zenbakira goizeko sortzi terdietatik amaika terdiak arte. Udalaren web horrian ere, laster izanen dituz eskuragai eskabide horri horiek eta informazio gehiago ere 012 telefono zenbakian eskuratu dezakezue. Korrika batzordeak miluze saioa antolatu du. Alaxeda, korrika batzordeak labarga elkartean eginen du aurtengo miluze saioaren bigarren edizioa martxoaren bian izanen da hori arriatxaldeko sei terdietan. gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, egunero bezala berria egunkaria hartuko dugu eta horrekin hasiera emanen diogu gure gaurko erre pasoari gobernabidea ez baian dago Italian parekatuta baitaude Bersani eta Berlusconi e, Italiako hauteskundeak beraz zizpide berria egunkariaren lerroburu nagusian, baina badira beste batzuk Nafarroari gehiago eragiten diotenak egazkinak bombekin hori da e, gaurko beste lerroburu nagusietako bat egunkari honetan, benetako armamentua erabilita maniobrak egiten hasi baita Espainiako armada bardeetan. E, beste kontu batzuk ere badakartza, Euskaltzaindiak amalau Euskaltzain urgazle izendatu dituela, eta azken lehroburu bat ere nabarmendu dezakegu, santzek ez du oraingozkan e, Nafarroako kutsari buruz azalpenik emango PSNek ala eskatuta. diario de notiziasekin eh, jarraituko dugu eta hause da lerroburu nagusia barzinak betoa jarri dio salanuebari eta funtziori gabeko presidentzia ordea eskaini dio katalani. Ikusi beharko orain eh, katalanek zer dioen eta bestelako kontuen artean hause osasun sailak bihotza gelditu ondorengo donazioak sustatuko ditu transplante kopurua igotzeko. Bukatzeko kirolari buruz eh, mintzo da diario de noticias, bere lerroburu nagusia nagusietan bikaina lerroburu handi horrekin zabaltzen du gaur osasunari buruzko informazioa eta lerroburu handi horren ostean hause masudek zalantza gehiago eh, ba, despejatu edo e, eh, usatu ditu. gara egunkariarekin eh, jarraituz lerroburua unabarmendu dezakegu PSNek dio kan edo Nafarroako kutsari buruzko zalantza handi guztiak argituta dago daudela dagoeneko eta bueno, ba, batzuk ez genuen zalantzarik eh, alako zerbait esanen zutela e, Eusko Legebiltzarrera doa orain gara eta hause legeburu honekin Turkiak Gasteizko parlamentuari eskatu dio EH Bilduren testu bat onar ez dezala ikusten ari garenez Turkiaraino iritsi iristen dira batzutan ba Gasteizko testuak esan behar dugu ere ba, kurdistani buruzko mozio bat zela EH, eh e Bilduk aurkeztutako hori. Egunkari honetan ere, bestelako kontu batzuk eh, ikus ditzakegu, arabako juntetxeetan eh, iruñari eskatu diote olatzagutiako pesisa mm, bertan bera utz dezala. Eta azken eh, kontu bat, korrikari buruzko unitate didaktikoa aurkeztu dute ikastetxeetan lantzeko. Eta diario de Navarrarekin amaituko dugu gaurko errepasoa. Italian kaosa besterik ez du irabazi eta grillo da lehenbiziko alderdia. Horixe lerreburu nagusia gaurko diario de Navarraren edizio digitalan, digitalean barkatu eta badira beste batzuk ere. Barzina katalan akordioaren tartean dagoen oztopo bakarra sala nueva da. Hori da eh, beste eh, lerreburu nagusia nagusietako bat eh, diario de Navarran. Eta azken eh, titular bat, hiperaktiboak, pertsona hiperaktiboek denbora gehiago izanen dute azterketetan. Eta gure gaurko kiosko digitala istearekin batera eguraldiaz mintzatuko gara segituan. honetan 0 graduko temperatura daukagu berrio eta ez da hortik mugituko merkurioa 0 eta bat gradu artean ibiliko baita egun osoan zehar badirudi elurra egiteko aukera e, izanen dela ere ba, jardunaldi honetan zehar ba, bai goizez baita arratsaldez ere hori bai e, elur kota elur maila igotzen joanen da gaur datozen orduetan eta biharko badirudi ez dugula elurrik izanen hori esanen digute eh, hori esaten digute beintzat eh, iragarpenek. Tiraba ba, hause izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.